mu kubaka kino gihugu cyacu cy'amavukiro mu kirere uno munsi tugaruka ku byerekeye iki ngira murabyibuka rwose haheze amasaha mirongo irindwi n'ane hari ku igenekezo rya mbere ukwezi kwa mukakaro niho uburundi bwikukira aho rero hari mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri uno munsi rero imyaka mirongo itandatu n'umwe ikaba irangiye murumva ko irenga ku munsi umwe uburundi bwikukiye ubwo rero ibyagiye biravugwa ni byinshi kuri iyo myaka mirongo itandatu n'umwe iheze ariko uno munsi tugaruke ko kijyanye no kwikukira mu bijyanye n'ubutunzi mbe uburundi kuva icyo gihe none munsi ubutunzi bwagiye bumera gute uno munsi gifashe gute n'ibiki byokorwa kumbure kugira ubwo butunzi buboneke abanyagihugu nk'uko bamwe bakunda kubivuga babone koko ko bikukiye nyakwikukira kuko hari n'abavuga yuko uno munsi batarikukira kuko ngo kwikukira kwiza ni ukuba ufise n'ubutunzi buhagaze hamwe ataco umuntu azera ibyo ngibyo tuza ko hano umutumire turi kumwe akabiri Prosper niyoboke yanonosoye ibijyanye n'ubutunzi ariko rero tuza kuba ibice bitatu n'ubutunzi cyangwa ku muri rusange no kwikukira mu by'ubutunzi icyo kubwira ubwo ubutunzi bubandanye butsimbatara n'icyahamagarira umwe wese ku giti ciwe mu guterera mu iterambere ry'igihugu ubutunzi bw'igihugu buraronderwa kandi burazigamwa ni muri iyo ntumbero twiyemeje kwereka abarundi uburundi dukeneye kugira twese tugende tuzi iyo tujya kandi heza umurundi wese yumve ko afise inyota yo kuba intwari y'ukwikukira mu butunzi mu muryango wiwe mu gisata akoreramwo mu kibano twese duhagurukire rimwe turwanye ubukene ubukene n’umwasi wo gutuza kuko aharaye inzara hazinduka inzigo kuri ibyo tubishyikeko ni ukenyera zikaguma mbere tukemera no gutubika umukanda kuko uwushaka keza arakigura iyo uri ku rugamba rero hariho inyifa tutegerezwa guhindura mu minsi iheze abarundi bahora barara ntibuca akarara atekeye nicyo gituma atamugambi urama bigera biyumvira ubugize ishyirahamwe ryamuteza imbere mbere rigateza imbere igihugu aho kugwiza umwimbu yaguma arindiriye isoko ya leta yo yimutungisha n'ingoga kandi atarushe icyayobesheje benshi nuko yacaye yaca yiyita kandi ari umukozi wa leta nk'abandi ahubwo ahembwa meshi kurusha abandi abandi nabo n’ugize ngo agiragwiza umwimbu wo kwimba ubutare amahera rwose yacanyegeza mu bihugu byo hanze ngo azohunge yasangayo mbere n'amahera bari barose yose bakayabika mu gifu cy'inkono ngo ahunze agenda yajyanye abarimyi nabo barima ibingana n'inda zabo kuko bari baramaze kwicira umugani ngo uwabirimye si we yabiriye nicyo cyatumye n'abize bakaronka ubumenyi baguma bihambirira gusa kuba abakozi ba leta ntibiyumvira iyo amahera bahembwa azava n'ubu hariho abagishaka no kugumuka ngo leta nisaba imfashanyo bihemberwe kuko batarategera icyo ari cyo itunga ry'igihugu bavukanye barundi bene wacu kugira utahure icyo ari cyo ubutunzi bw'igihugu ubanza gutegera icyo ari cyo gusenyera ku mugozi umwe gusenyera ku mugozi umwe nuko umwe wese ategera ko hakeneye umuganda w'inkwi icyazingamitse Burundi rero ni habaye agatima ko kwikunda mu ndongozi zikibwira ziti ko ari jewe nteretse nsoma umusa munini nongere nsomya mushaka ibwirizwa shingiro rirudegeka mu ngingo yaryo ya mirongo itandatu n'icyenda agace ka mbere k'amatungo y'igihugu ategerezwa gusonerwa no kubahirizwa umuntu wese ategerezwa kuyitwararika no kuyakingira umurundi wese ategerezwa guhagararira amatungo y'igihugu kuko ni yiwe rirutegeka kandi ko umuntu wese yononye nyitunga ry'igihugu mu kumenagura cyane mu gusambura mu kurya ibiturire mu kunyuruza mu gusesagura cyane mu gukoresha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bwo amatungo y'igihugu ahanwa hakurikijwe amabwirizwa ni ingingo ya mirongo itandatu n'icyenda agace ka kabiri muri iki gihe duheruka kuraba urugero abarundi batunze ko byaraduhaye ikigwa ko hakiriho abarundi bakiririmba igihugu ariko bacanka kubona nk'umuntu yakuye amahera muri banki akagenda akanyegeza muhira gushika ahabora nk'uwo yarakwiye igihano cy'akarorero kuko amahera asa yiwe amahera ni abagwawe uriko urayakoresha uyicaritse uba uriko uhombya igihugu none rero abo bantu nta migambi nibayashyire mu mabanki bene imigambi bayakoreshe nawe hageze ko uyakoresha ugenda uyatore bo bazoba baguranye ariko wewe uzoba utwaye rwawe none rero ubu turategereye icyo ari cyo itunga ry'igihugu kuriduza ni ugukora tukimbura tukaronka ibyo dushora uwo rero ni umukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi ngira mwumvise ibyo ashikirije kumbure n'ibyo kugwa kugira ubutunzi bw'igihugu bwiyongere reka rero ndamutse umuhinga mu by'ubutunzi ni prosper niyoboke ndakuramukije nongera ndaguha n'ikaze hama urashobora kumbure kwidondora ukundi kurenge uko jewe na bishikirije mm, murakoze challenge ndabaramukije ah, hama numva menga kuma shikirije ku mabishikirije covid yego mhm. reka kumbure tugaruke kuri kino tugarutse ko uno munsi kijanye eh, n'iyi myaka 31 irangiye hama turiko turaba cyane cyane kubijanye no kwikukira mu by'ubutunzi mbe uno mhm. munsi akabazo gatonya dutangura umuntu ashobora kuvuga ko Burundi bwoba buri mu nzira yo kwikukira mu by'ubutunzi simvuge ko butari kukira mu by'ubutunzi Eh, murakoze kuri icyo kibazo nagira eh, ubwa mbere nshimiye kugaruka iyo bavuze kwikukira mu by'ubutunzi bifatira ku ngingo eh, ku ngezo zitandukanye mhm. kenshi duvuze kwikukira kenshi bivuga mu nyuma y'igifaransa ni nka dekararasiyo cyangwa porokaramasi mhm. mva hari n'ababangira kuri iryo vuga iryo vuga ngo indepandanse mhm. hama sinovuga ko burundu burikukira mu bijyanye n'iby'ubutunzi n'ubundi gusa n'ibihugu byinshi mbe ndetse tujya twita ko biri mu muco w'ibihugu biteye imbere byo hejuru mm. nabyo nahita tuvuga ko bimaze kugera ku rwo kwikukira kuko iyo bavuze kwikukira mu bijyanye by'ubutunzi eh, kenshi no kuraba turaba imbere y'ubutunzi ni iki ubutunzi hagiye buhagaze ku bantu mm. n'ingene abantu babayeho n'ukuntu eh, aho babaye hameze ni gikorwa gikorwa nabo gituma mm-hmm. bamenya ko bageze avuga bati twaracutse tuyifashe mm-hmm. turi ku isoko bamwe n'abandi dufise umurindi umwe nk'abandi mm. turahanahana ari ubumenyi hari ibidandazwa hari ibitandukanye mm. ibyo byose biratwereka ko turagera kuri urwo kuko twaba twikukiye ku mm. utunze mm. umukuru w'igihugu yagarutse aravuga bamwe bamusanga usanga baronka amasoko nk'uko ariko muyagaruka ko mubwo ugasanga ntibariko barakora ariko bariko bariko ntibariko bakorera igihugu ariko benshi bariko barikorera muri za ngezo kumbure z'ubutunzi mu guteza imbere ubutunzi kugira tubone ko tugana basi aho two kwikukira ubwo uruhara bw'umwe wese n'urubu aho byiza nko ku icyo nagira nde mfatire nkuko twafatiye kuri independance mhm. mu bya politiki cyangwa n'ibindi turabe mbega kuva twikukira twari tuvuye kuki hajya ubwira wisunze mhm. ukagira n'ibyo ufatiye ko eh, ntitwafatira hamwe ibihugu byo muri afurika hari byakoronijwe n'abongereza n'abafaransa n'ababirigi nuko batwubaka uko dutahura ibintu mm. kuko eh, kenshi dufatiye nk'ubutunzi bwo mu gihugu bisaba ko biteye imbere bafatira ku bintu nka bibiri mm. ubushakashatsi ibyo twita siyanse hano n'ubuhinga bakoresha tekinike mm. ibyo bikaba bifatira ku kubobo akahise kabo kari kameze kagatuma bahinduka bamenya kubaho kwibako batazerinze ibyo byose ni ibintu bari bubatse ubwikorana n'ubushakashatsi mu by'ubutunzi byagiye byubakira ku kuri kwabo hama kugira bashobore kuronka inyishu zituma bavuga bati torese kwisemo mhm. hama natwe e, tugiheza kwikukira twace benshi dufata nk'umurongo na cyane cyane ntafatira ku babigi tuca tuba tudugirako mm. uca usanga rero turavye no mu vy'inyigisho ko njyo fatiro yingene dutegura e, bazoja gukora bazokora bigenga bafite isoko yigenga canke bazokora bashigikira imurongo w'ubutegetsi bakora muri adiminisitirasiyo inyigisho yabihereye aho nicyo mm. gituma ubutunzi bwacu ishusho bwa buri ofise bwagiye buradugira ko usanga ari ishusho aho ari leta ibibazwa nka byose hano duca tugaruka twarati mbega kuva icyo gihe hama nshameza nkavuga nti nukundi uko eh, twe kuraba ku butunzi bahumeze na cyane cyane muri Afrika tuvuga ko vyagarukiye kuri ivyo twafatiye ko hariho nabitwa ko bafashije mu gushikira imigambi tubata nk'ibyo bya investissement ikorwa fatiro hanini kenshi usanga ari leta mhm. hamwe muri byo bice byinshi bya leta uburyo ukoresheje ugasanga bitakoresha amafaranga eh, avuye hanze bitwitwa ko badufasha abaparteneri eh, militiratero cyangwa ibiratero bice muri ma institution naho ugasanga mhm. bafise naho ugasanga bafise bafise uh, Ah, integuro inshushanyo nuvuga umurongo waguhaye ukubwira ko bijyanye n'ivyo avuga ati kora ibi kugira dozi tutanga ubwo buryo mhm. ngo je usanga bwa bwigenge eh, mu by'ubutunzi ntabukiriho kuko gukora deja ukorera ku wisunga ivyo undi yakubwiye byisunga mhm. ishusho ry'ivyo ushaka gushika kuri intumbero yiwawe novuga ko eh, ubu umuvuduko wo guhindura kugira habe dufise icyo tugomba gukora kijyanye n'ukuri eh, mm. imibereho yacu aho nyine prosper kumbure murabona imyaka mirongo itandatu n'imwe umukuru w'igihugu yabivuze yuko mm, muri bibiri na mirongo itandatu cyo b'igihugu eh, giteye imbere ariko ugaragaje kuraba ni hafi imyaka ijana ntawikukira avuga yuko oh, nk'uko mwabivuze ubutunzi butifashe neza none koko mu myaka ijana abakoroni baradusize twikukiye nicyo cyari ikigenzo yuko twotera imbere ni iki kibura ikibuze ni ibyo byose niko ndababwira hajya ingendo eh, wundi iravuna hama ni n'indero uhawe eh, irakubaka ko ku bwanjye ni ndero uko inyigisho zitunganije kenshi urabona kuraba ariko bariga ni nk'uko menga biga bahamagarirwa kuzoba abakozi mhm. bakorera amashyirahamwe kanaka ugasanga rero umurindi ubucanka ukunda gutegurwa k'umuntu eh, avuga ati ndafise ibyangombwa bikwiye byotuma mm. eh, je ngira umugambi wanje nivyo perezida akunda guhamagarira avuga ati ube nk'umugwiza atunga umoperateur économique umu industriel ivyo navyo uba witeguye mu gushira hamwe bikenewe eh, ivyo no kwita dotation factorielle mm-hmm. ibyo byose rero birafatira ku nyigisho hama iyo nyigisho rero zigakura igaheza ikanashikira bagiye basanzwe bafasha uh, bakorana leta mbere bakora imisita bitandukanye hano uvuga nti abashikiriza uburyo mm. nk'ibyo navuga formation capitale leta iravuga ati hari ivyo nashitse abukira norohereze abo bariko bagira imigambi y'iterambere abo nitwa operateur économique le secteur privé kaje imbere amamvu zose secteur privé kwigiye imbere mm. nuko haba hagiyemwo nivyo vyose kujya Perezida yavuze byo kwigizwayo hari iby'ubunyonyizi ibyo twita corruption ibyo kugira malversation mu gihe ndibaza ko eh, ibikorwa by'iterambere novuga bya investissement bishizo mu bintu yabigenga ikintu ca corruption na kica kigabanuka kuko nta mm. ariko mu gihe biri mu minwe ya leta kenshi harabikika mukiza mugo tukimbere yuko byo shika ngaho eh hariyo n'ingene masoko abatunganijwe ndazi ko leta ibizi na perezida yabigarutse ko cyane ugacuba mukeyi ibiciro bireze bikaduga ubuzima bukazimba imyidogo ikaba myinshi hama n'abadebukirwa bakadebukirwa ibyo byose nibyo mvuga ko eh, ahanini bifatiriye hama nk'ibikorwa binini binini birakenewe mu rwanda ubundi turacari hasi hmm. ndabye nk'ibyo ma infrastructure by'inyubako birakenewe ko tugira inguvu ndabye ibijyanye n'iby'umuyaga nkuba birakenewe ko hagirwa inguvu ibijyanye n'iby'amabarabara hama n'ibindi rero bisata ibyo bya mbere bibayeho byoheza bikagira aho bigenga babigiyemo hama bagashyigikirwa mu gukorana eh, n'ayo magabanki hama no kuronswa eh, ibikenewe hama bakerekana ko mbe ndetse aho uri barakorera ubwamvironoma na oya ihisemo ihangiro rihaye ari veni vende mm-hmm. kugira ngo ibe croissance nibaza amenga yegereye de chiffre veni veni seti nka odora ya 20% mm. ariko wabona ko eh, harimo eh, ibishobisho eh, ntegezo kubivuga ko ico gihe niho mvuga nti kwiha ihangiro ni vyiza cyari igihugu cyari gise bifise mu by'ubutunzi nuko cyari gitunganije muri jya myaka 60 aho Burundi bwaronka independence ntaho byari bitaniye cyane n'u Burundi mm. ariko urabyeho kigeze ubu ni kwereke hariho ubudasa bunini no kubera ko eh, iyo habaye ya Volonte hakaba les moyens bwa bushobozi bwa buryo buteza kumenya ngene burondegwa hama hakabaho na rotano mm-hmm. ubumenyi burajamwo mm. kubisata kubisata hama akamenya ko inyubako ibaye yubakiye kuri iki ihangiro ribaye kuri iki ugahera ntuhere hejuru ngohera kubise kuko ikaba ku rugezo rwo hasi ari ku makomine ari ku mazone bakamenya mbega ibikeneweho n'ibihe ibiriho n'ibihe la planification locale mhm. ikaba hisunzwe ibiharuro by'ukuri bizwi bishobora gufasha apana bya biharuro byo kunezereza abacanke bariya mhm. icyo ni cya mbere hama ku gisata ku gisata hakaba kugerageza gusa no gushakashaka kugeza kugira barabe mbere mu burimyi mbere eh, ari mu by'imigambi yo gukongereza agaciro by'uburimyi ari muri industrialisation transformation mbega eh, turabiye uko ikirere eh, relief canke relocalisation y'ahantu baba ari hakaba ubwo bushakashatsi mbega ari nk'amahinguriro akoresha ibi akora ibi yosaba iki byogenda gute hama biga ibyo bikenewe n'ubwo bushobozi buriho bakarantatira amasoko ngaho kuri bisata amasoko yabashije kubishoshoza babimenye mbere ndetse twoca ni mwimbure mugabo ibyo muzoshora ku isoko niho nababwira ko ma exportation menshi iwacu ibiciro bishingwa n'ababishatse hanze uko babishatse mm. nico gituma mvuga ko iyo independence iri iracari kure hacarimwo kwa kuja munsi y'ubuja bw'abo bantu ivyo rero ni ibintu eh, mbona vyo kugwa bigahera nko ku Burundi nk'ibyo two turavuga hama mbega ico ni cambere gaca ndaba nk'uburundi byo dufise twumva ko dufise ibintu bijanye n'amabuye y'agaciro byamaminere mbe abana b'abarundi bariko bariga nk'ivya geologie bariko bariga amashuri ajyanye n'ibintu byo kutata nk'utare ku ngezo zitandukanye mbega ariko ariga mu bihumbi by'amahinguriro ahingura mm. eh, nk'amabyo by'amasideroloji eh, metaloloji cyangwa bya kwikorera ibindi ngezo zidufasha kunyarutsa gukora ni bangahe mbega nk'ibijya by'amashanyarazi abari muri izo nyigisho n'abahe mbega nko tubona ko ubuye isi iriko turabiye kuri iki kiza covid 19 tukaraba no kwizinga hano ziko ziraba mbega ubuhinga bwa none bariko barabwiga eh, tubamenyesha uko dushobora kwakira amatelefone yanyu ariko imbere y'uko tuyakira prosper kandi kabazo Eh, murabona yuko kino kiganiro cyagenewe abarundi bari hanze hano hari icyo mwagarutse ko cyane ubumenyi n'ubushakashatsi inyuma y'iyo myaka mirongo itandatu n'umwe hariho abarundi benshi bagiye muri ibyo bihugu biteye imbere benshi eh, ku rugero mbere na runini ariko ubwo bumenyi ntiburi eh, ko buraboneka ko buri ko buragaruka gufasha kino gihugu mbe ubwo hamwe bwogaruka cyangwa bigakoreshwa neza mubona n'iyo myaka mirongo itandatu yorinda gushika kugira tubone koko izo servo canke izo ncabwenge zagiye ziko zigaruka ivyo byose mwavuze hari abavyize bavuye aha a ariko bagaca bagenda amazima yo gico eh, eh, n'ikibazo cyiza cyane eh, hari ubwo buriho kandi buriho ni bwinshi mu bisata bitandukanye buri no mu bihugu bitandukanye mbere ndetse kuvuga ko bagushoboka byoshoboka mbe ndetse hari n'aho tugaruka bongera guca bagarukana n'abandi bazi bumenyi begera bivanye n'amapatano bafise ku masoko yo mm. bavuga bati mu burundi isoko yaho navuga ko ari isoko igezweho mbe ndetse batirukanye bya politiki ibyo nabyo muri mwe bya byigwa niko ndavuga umuce ku muce bariko barabiraba eh, gisata ku isata umugera avuze bya diagnostique mhm. eh, boraba ibikenewe bakabimenya byose mbere y'ibyo ma experimentation naho bataba baje avuga ati turi ku isoko hariya turi turacafise amapatano n'aba hariya ama contrat mm. reka dukorere aha nyene hama bituzi tubikorane nico gituma navuze bya digitalisation bikenewe biriho ubukorera ari inyero teletravail iriho mm. ni ikintu gikomeye ivyo byose ntabifashe byo biriho mugavuga ati kindagikoze mugo isemo yanje ni hama uburushanje nk'umwe no no kumenya aho tugeze nivyo dugomba gushikako yego mm. reka twakirona ari ku murongo allo Ronda gize mwiriwe ndibaza ko nawushije umurongo na telefone kwiragira isanganiro yego sangwe ikaze ni ku isanganiro turi turagaruka ku myaka mirongo itandatu n'umwe ihetse uburundi bwikukiye ariko twagarutse ku kwikukira mu bya murambabariya mu kwikukira mu by'ubutunzi umutumire turi kumwe n'umuhinga mu by'ubutunzi yitwa Prosper Niyoboke banza muramutse mutwidondora ucuduga kwijambo ego muganira na Nkurikiye Kingsley akaba abarizwa ubu mu gisagara cya Tesalonika mhm. ni mu Bugiriki yego hmm. muturamukiriza umutumire nyiyoboke Prosper ndarabukije ukoze murakoze cyane Kingsley duga ku ijambo rero turabaronka gatanu kuri gatanu murakoze cyane eh, bikuru bikuru hmm. twumvirije ibyo umutumire yashikirije mhm. yahaye intumbero nziza cyane ikiganiro ku bintu bibiri mhm. ubumenyi kubwira ko igihugu gitera imbere kidafite ubumenyi biragorana rwose cyane mhm. e, twihweje n'ahandi icyatumye uburundi tudatera imbere bishobora kuvana n'akahise twagiye turacamwo mhm. n'abagiye baradukoroniza niko navuga kuko urabye nk'ibihugu bivuga igifaransa n'ibihugu bivuga icyongereza biratandukanye naho biraba nyine muri afurika ukaraba urabye aho abongereza baciye n'aho abafaransa baciye hari itandukanirizo rinini ku buryo usanga ibihugu ibihugu bivuga icyongereza cyangwa ibyaciyemo abongereza byasigaye mu makanda y'ababakoronije mugabo igihugu ugasanga kirafise icyo twakwita sitabirite gihagaze neza ku byerekeye ubutunzi mm-hmm. mu gihe twebwe mu burundi tuba tugifise abantu gushika n'ubu amahera badashobora kuyabika mu mabanki bayabika mu mazu cyangwa ugasanga bayabikamo bayanyegeza nk'uko umukuru w'igihugu yagiye arabivuga mu ijambo yashikirije hariho abantu bakiyabika muri muri twa dukono mm. nta butunzi nta butunzi tuzova dufitse ko tudashikiriye kuri iyo ntambwe y'uko dushobora kwiyumvira y'uko tuyabitse mu mabanki ariho igihugu cyotera imbere mm. nta butunzi ikindi nacu mm-hmm. fatiye akarorero ku bihugu byinshi maze gutemberamo ngaha mu burayi njyewe mm. hako ngivoka cyangwa ikijumba noga inyama mm-hmm. inyama ndazirya minsi yose mm. mugabo mbonye igiciro cy'ikijumbu ntacyo nibuka ibijumbu turima mu burundi ukuntu byimbuka mm. birantera agahinda mhm. bashaka kwiga ku muvuduko w'ibindi bihugu byo hanze hmm. umugabo agaca yiyumvira kenshi nicyo gituma ni kimwe mu byo uburundi buguma butakaza abana babo baragenda hanze kwiga ubumenyi mugabo akaraba ikintu yize akavuga ati none je asubira mu burundi nzobikoresha hehe akarorero ka hafi turafise umupilote mhm. ari muri tirikiya akorera muri tirikishi airline ni umwana akiri muto rwose w'imyaka mirongo ibiri n'umunani mm. ibihugu amaze gutemberamo yaragiye kwiga arahetse ishuri mugabo aravuga ati none ko mu burundi tutagira indege nzohava nsubira mu burundi kwiga mm. ako ni kamwe muri bwinshi ushobora gutanga mu bantu twagiye turatakaza usanga bagenda gufata ubumenyi hanze mugabo badashobora gusubira mu gihugu kubera bivanye n'ibyo n'ubumenyi bagiye baraharonkera hirya no hino mhm. hanyuma ku yashikirije umutumire ni byiza rwose cyane n'abari mu burundi barakwiye kwiga bisunga ibyo dufise dufise ubutunzi bwinshi dufise isi ndimwa dufise isi irimo ubutare bwinshi ni mm. ukuvuga n'ibyo abanyeshuri bategezwa kuyiga cyangwa bategezwa guporojeta muri muri kazoza bakavuga ati ubu butare turakeneye ko twe tuzobwimba mm-hmm. turakeneye abantu bazobwimba abazobe babyigiye ari abarundi b'iwacu tutarabye abanyamahanga ko niyo abanyamahanga baje kugira iyo baje kubwimba ngira n'ivu n'ivu bagenda bayitwaye kubera bo baba bazi akamaro ibyo byose biri mu bituma ubutunzi bw'igihugu buguma buduca mu myanya y'intoki kandi tubufise kandi ikindi naco icyo navuga kweri urangiza abarundi turakwiye gufuta yego hmm. ndiko ndarangiza n'akanyuma dufute mu mitwe iwacu kwama tuvuga yuko uburundi ari igihugu cya gikenye ku isi mhm. ubutunzi bwa mbere ufise mu mutwe ni ukwiyumvira neza yuko igihugu cyawe ari igihugu giteye imbere atari igihugu gikenye kuko ibyo dufise by'ingirakamaro ni byinshi tubonesha amaso mugabo tudashobora kugira nk'akarorero ka hafi abana barakinisha indidiri indidiri cya gipikipiki cy'igiti mm-hmm. ibyo ibyo ni byo abana bagiye bariyumvira kera mugabo ndabatwara akanya murakoze murakoze cyane kingisireyi mugire mm, namwe mugire ibihe byiza ahite saronika mu bimana byo mubwiriki murakotse prospe kumbure ngira we yatanze intererano yo nta kibazo sinzi ko icyo mm. ushikiriza ko cyane cyane kuri bavuga by'indero birababaje kubona nk'umuntu nk'ako karore yaduhaye yize ibyo gutwara indege ariko agarutse nayo yakuriye Eh, yashikirije n'ibigenda ko ndavuga by'amafatiro eh, umuntu yoraba ibyo dufise naho tugeze mm. umva nkora ibyo gutwara indege eh, burundu bimaze kugira ahantu isoko ikuze izo ndege zireze zikaboneka kuko hazogira abaza baje nko gufatana amasoko ngaha ibyo bashaka kugurira ngaha canke abagomba kugenda hariya indege tizo ziboneka kuko ubushobo buriho intumbero itaba irashobora gushika ko cyane cyane ni navyo novuga cyane ku turabiye eh, ku burero bw'ibihugu bindi byegereye twitangira imbere Eh, uko byagiye biratera imbere umurindi byari bifise imbere yaho yabyo nta bari bariho bitangira nk'ubwongereza nta bari imbere yabwo eh, turavye nk’ubudage eh, bakoreye kuko mwene histoire yabo yagira ibihe bitari byiza byagiye biratuma bategurira ubuzima bwabo kubaho neza ari bikore bavuga ati ibi nta biriho birakenye kwiya neza bitwabishikira kwiya dutera imbere hakenewe ibi n'ibi ibyo byose bakagira ibyigwa icyo nokwita ni nk'ama etide clinique profonde -hmm. kumuce kumuce ico nico no vuga hanini kimwe bifashe vya mbere kuje no ngo ku kenshi niko ndabiraba ni nk'uko twafashe eh, igicapo cibi vya byaba birakorwa handi twigizana twiryamika nga twagenda dukoreramo mba ibyo rero ku kunyaruka gutera imbere aho ntitwenda turaja kure muravye n'ivy'imisoro bya tumakontabilite ivy'amategeko agenga ibintu biriya byose urabona ko ari bintu no kuzindi ngezo byo apana ya bavuze ngo entrepreneuria ngo mwana yize kuri entrepreneuria eh, ngo ya 30 heures yahukuye mwiki bavuga ati hari ibisata ko bwanje nk'ubu turavye muri tugiye kure mm. gato twakire una twakuye n'amahoro n'amahoro ndabaramukije amahoro kuri radio isanganiro mhm. mutwidondore hama muramutse Prosper Niyoboke turi kumwe Eh, ku mazina nitwa david nkaba mpamagaye iruta muri canada ndaramukije umutumire ndaramukije mhm. ni mu by'ubutunzi turi tugaruka kwikukira mu by'ubutunzi inyuma y'imyaka mirongo itandatu n'imwe uburundi bwikukiye muri rusange murakoze cyane ndashima intumbero mwahaye ikiganiro mbere ya byose mbanze ngire ni sangre ntaye yo kwikukira mwese murakoze yego ni ukuvuga rero murantunga kabisa nabasabiye hagati mhm. nabaye hafi ngo nkurikirane ikiganiro kuva ku ntango mm. mugabo ni ukuri iyo ntumbero muse byinshi ntuyivuga ko iyo umuntu yicura akiragira hanyuma akirisha akamenya aho ageze uwo niwe muntu aba yarikokiye muze mu birabe mu bihugu byose igihugu cyose kigwanira kugira ngo ubutunzi bwacu bwame buhagaze neza kugira kimenye cyifashe twebwe rero jewe rero ku bwanje ah, nuvuga nti intahe yo kwikokera munsi y'ubutunzi ntayo turaronka rurashara urugamba rurerure kandi bizotugora gutsinda bizotugora gutsinda kubereka hariho ikintu tuzi gihambaye mu bintu bikomeye hmm. ni ako kamenyero iyo migozi batuziritse ko kugira ngo tuyiziture ko twese tubyumve nk'abanyafurika muri rusange hanyuma twumve yuko dutegerezwa kwivukira mu by'ubutunzi ni ukuri bizodufata ingufu nyinshi hariho ukwikunda k'umwe wese badushizemo nicyo gituma ubona n'amatungo rusange abantu tutacizigirwa hariho uwangera agaca asahura ajyanye we byose cyangwa kumbure ibyegera byose ugasanga ni ingorane gusa mm-hmm. ni ukuvuga bizodusaba yuko duca iyo migozi batubohesheje duhindura mutwe hariho uwavuze iby'imbero icyo ni ikintu gikomeye cyane mm-hmm. urabye mu ndero dufise hmm. indero dukuriramo ni ukuri kugira ngo dushike kuri iyo ntambwe nico twoshimira cyane umukuru w'igihugu nyabicubahiro Evariste Ndayishimi ariko aragwana urugamba rukomeye rwose kugira ngo abarundi twikukire mu mutwe hanyuma twikukire mu by'ubutunzi hmm. iyo ngwano rero nk'abarundi dutegereza kubimufashamo ingwano ikomeye kandi itoroshe kandi atotsinda wenyine dutegerezwa nk'umuntu umwe kumuja inyuma tukamufasha kugira ngo dukutse ikivi mhm, kuvuga rero akandi kantu ntugaruka mbego mm, usozera sigaye amasegonda ashika kuri cumi n'atanu urakoze cyane akandi kantu nagomba ngaruke ko jewe mhm. narabaye mu bihugu byinshi by'abongereza mm. hariho n'uwakagarutse ko urabe ibihugu by'abafaransa n'iby'abongereza aho biri ku mugabane wose biratandukanye biratandukanye mu myumvire biratandukanye ingana abanyagihugu bakora ingana abanyagihugu bumva ibintu batahura ibintu abongereza n'abakozi cyane n'ubu budumbidumbi twebwe badushizemo bwa moko bw'intara eh, bw'imigambwe n'ibiki mu bongereza muze murane birashuka rimwe na rimwe yakagira ikiba ku bwabo sisi clique nko mm. hanyuma muze murabe no mu bihugu byitera mu bikorwa by'iterambere muri stabilité y'ibihugu nukuri abongereza tubatandukanye twebwe gushika n'uno munsi ugiye hariya muri west africa abafaransa bacaboheye bijya bihugu vyose amaboko imugongo ibiri prosperite ah, ah, turangiza kenshi turafise nk'uruhara hari eh, byinshi twahindura ku kubitwerekeye Mhm. ni ibijya nagenda avuga byo kugira yutide clinique mhm. profonde tukamenya ibiriho gisata ku gisata tukamenya ubushobozi dufise n'icokogwa hama tukabishyira no mu ndero tukabategurira ko ku gisata cyose ntikizoca gihera ubu nyine mhm. tuba tuti ku murambo ungana gutya nimba y'imyaka mirongo ibiri hama ubwo ntibuhanwa ngo bagumeho oya oya umaze kwagizwa ikosa uri bari kugwa kugira nturisubije hari abari kugwamo mugabo eh. ntibarondere ubwo buryo byivye batwaye kugira bugaruka oya byo byo heze bigakurikira kugira mm. bihanikirize mm. ibyo ni vya mbere e, ibindi nabyo e, ni ivyo byo kumenya ko ingufu zoja hamwe Burundi bukaja hamwe n'ibihugu byo mu karere ndabanza kubona ko ari abaperezida ariko baravuga nk'uyu minsi yeze nka perezida wa afurika sud yaravuze wa kenya bijya ni byiza bigahimiriza bigaha n'ingufu yaba ari abarundi cyangwa abandi b'afurika bari muri ibyo bihugu hama n'abafise kwiyumvira ibihugu byabo bwa mbere hama twabona ko naho igihe yatanze turavye indege amamashini amaordinateur